Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših vaših dijela. Koga Allah uputi, taj ne može zalutat. A koga, koga Allah ostavi u zavlodi, tom nema uputi. Sredočim da Boga osim Allaha Azza wa Jalla, jedinog koji nema sudruga i sredočim da je Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, njegov rob i poslanik koji je Allah poslao sa istinom kao nosio sa radosnih vijesti i opominjača i kao pozivača njegovom dozvolom blještećom svjetiljkom. A zatim najbolja knjiga Allahova knjiga a najbolja uputa je uputa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam najgore stvari po ovu vjeru jesu one uvedene a svaka uvedena stvar je novotarija Asaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri, a potom. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون U prijevodu značenja ovi koji ste rekli da vjerujete. Bojte se Allaha istinskom bogobojažnošću i ne umirite osim kao predani i pokorni muslimani. A potom poštovane, poštovane braće, cijenine sestre, prve riječi znači sa kojima je uzvišen Allah se oglasio svojim stvorenjima su bile ikra bism rabbike levi halak. Što znači na naš jezik čitaj ili uči ili proučavaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Sura Al-Alaq, prvi ajet, 597. stranica Mushafa. Tako ćemo imati za Allahovu dozvolu započeti naše druženje uz ove riječi i na temu smisla i pouke koje nose ove riječi. Pored svi ostali pouka, poruka, naredbi, zabrana i ostali stvari koje sadrži Kur'an, uzvišeni Allah Azza wa Jalla je odlučio da budu prve njegove riječi upućene stvorenjima naredba ili uputa za sticanje znanja. Sa ovim riječima, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Uzvišen je Allah Azza wa Jalla nam sa ovom odlukom skreće pažnju na bitno znanja, jer je prvo objavio ajeta o sticanju znanja i vručavanju, a sve drugo je došlo poslije toga. Što nas indirektno podučava naš gospodar Azza wa Jalla, da je znanje prije svega na prvom mjestu, a sve drugo slijedi poslije znanja. Svakako da moramo ovdje napomenuti i jasniti na što se odnosi ova naredba i uputa Allahovog govora itkara. Znači čita i uči i proučava što bi to u prevodu na naš jezik značilo. Mnogi danas koji ovu vjeru tumače po svojim nahođenjima i koji slijede svoje prostjeve pod plaštom islama i ova ajet su zloupotrijebili kako bi opravdali svoje prostjeve pred Allahom Azzeva a u stvari samo su sve obmanili. Pa ovaj ajet uzimam kao dokaz da bi opravdal svoje davanje prednosti sticanju dunjalučkih nauka na znači sticanju znanja ove vjeri. Ono prvo i najvažnije u životu jednog vjernika jeste proučavanje vjere Islama zbog čega je Allah i objavio Kur'an uopšte jer je cijeli Kur'an Islam jer od Islama tako. Stoga ovdje riječi uzvišenog Allaha i Kor'an znači uči, čita, proučavaj, se odnosi prvenstveno na vjerske propise i ostale vjerske znanosti, znači vezano za vjeru. Uzvišen je Allah Azza wa Jalla pojašnjavajući svrhu stvaranja insana kaže u suri Az-Zariyat na 523. stranici Mushafa u 56. ajetu وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Nisam ni zbog čeg drugog stvorio džine ljude, osim da me obožavaju ili da mi ibadat čine, znači, ja budu. Pa eto, ako znamo, znači, razlog stvaranja Allah Azza wa Jalla, onda ove riječi kad uvrstimo, ikra, što znači kad uči čitaj ili proučavaj, znači li bi da učimo, čitamo ili proučavamo kako Allah obožava jer zbog toga se stvorio tako. Te, zbog te svrhe smo ovdje, pa znači na prvom mjestu bi trebalo biti znači proučavanje načina kako Allahu i vladati ispravno Što danas, nažalost, većina ljudskog roda ne obožava Allah Azza wa Jalla na ispravan način. Ne činio mu ibadet islam. Ma supravo zbog tog što su se okrenuli od Allahove upite. To jest od ovih riječi prvenstveno ikkora bismi rabbi kellevi halak. A neki su se okrenuli od pravog tumačenja ovih riječi da su ih protumačili shodno njihovim protivima pa također su znači skrenuli zajedno s ovima. Stoga ti, brate musliman, sestri musliman, ko uzmi povuku za Allahu Allahovih riječi i nauči Allaha obožavati onako kako to On traže od tebe, a ne kako ti duša i šeitan žele kako prohtjevi nalažu, kako bi se spasili od kazne koju će On azzavadele dati onima koji budu neispravno obožavani kako bi dobili vječne užitke koje je on azza wa jal obećao onima koji ga budu stalno obožavali. Znači, znanje, znanje je nešto što je osnova svake ispravne uragene stvari. Bez znanja ne bi ni jedna stvar ispravno funkcionisala, to sami znate. Stoga ni Allah, obožavanje Allah azza wa jale, neće biti ispravno niti funkcionalno, funkcionalno osobno znanje. Znači, da se mora naučiti kako se uzvišeni Allah obožava da bi funkcionisao i badet, da bi bio ispran i da bi svakako se mogo vjernik i vjernica nadat da će mu Allah primiti te i badet. Također, Kaže Allah Azza wa Jalla u suri Muhammed 19. ajetu na 508. strancu iz Hafa Fa'alan ennehu la ilaha ila Allah Znači znaj Znaj i sazna da nema drugog Boga osim Allah Ili spoznaj Allah Azza wa Jalla također ovde naređuje znanje Znači znanje je obavezak i temelj svega. Spominjamo se. Stoga je ovo također prvi od uvjeta šahadeta koje svi izgovarate po nebro mnogo puta dnevno la ilaha ila Allah Muhammed Rasulullah. Pa Allah kaže nauči da nema drugog Boga sma Prvo da naučiš to. Znači ovdje indirektno Allah ukazuje da ne možeš bez znanja ispravno svjedočiti da nema drugog Boga osim Allaha. Također kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam sahih hadisu da je traženje znanja fard svakom muslimanu. Kako ćemo mi sad shvatiti ove riječi? Znači, tražiti znanje obaveze svakom muslimanu, u onome gdje je Allah i poslanik njegov naredili nešto i nešto za vrano. Jer to je definicija ujednoj bogobojaznosti. Za one koji žele biti bogobojazni, učenjaci kažu da je bogobojaznost izvršavanje naredbi, a klonjenje zabrane. Stoga da bi čovjek mogu izvršavati naredbe i konic se zabrana svakako da se mora podučiti ime. Stoga je ove riječi Allahog poslanika ali se letu wasalam da je obaveza traži znanje svakom muslimanu se odnosi svakako da ti je obaveza da tražiš znanje u osnovnim propisima ove vjere na, os, na prvom mjestu znači ono što je temelj ove vjere a to je šahadet la ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah i to o ovom šahadetu možemo pričati danima šta se podrazumijeva na njim se temelji sva vjera i Allah mu spominje posebno ovaj ajat kaže znaj i fa'alam annahu la ilaha illallah znaj i nauči da nema drugog Boga osim Allah pa također obaveza je traži znanje ono što ime Allah obavezu poput namaza abdesta posta zakata sve ono što je vađib obaveza je teb traži znanje da naučiš to i ono što je zabranio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavezati je tražiti uzmanje. Tako da o ti koji si iskren, koji si iskren i imaš razuma i pamet, mislim da ti je dovoljno ovo sam spomenuo da shvatiš ozbiljnost i obavezu traženja znanja. Mnogi ljudi danas, zapravo kad kažem ljudi, oni koji se pozivaju da su muslimani, deklarišu se kao muslimani, ubijeđeni su, svetan je ubijedio da su bogobojazni. Znači da su to veliki muslimani i da iz, tak izjavljuju na svoja usta da su oni bogobojazni, da se boja Allaha za A oni su daleko od toga. A toga nisu ni svjesni svakako, nisu dobili još potrebu od Allaha azzavadele, nego su dobili uznutra i sebe od šeitana prokletog putem vesvesa. Pa oni hudi misle da su, eto, bogoboja. A daleko od bogobojaznosti svakako jer su neznalice u vjeri. A i misle da su učeni da znaju svakako opet potvrda, odakle potvrda od šeitana putem ne svjesa, opet ne putem niti Kur'ana, niti su došli na sudnji dan da je Allah potvrdi to da je bilo znanje. A u stvari je to bilo na znanje. Toga ćemo napomenuti da se ne može biti bogobojazno osim uz znanje. Dokad zato su riječi Allah Azza wa Jalla u suri Fatir na 437. stranci Mushafa u 28. ajetu gdje Allah kaže Innama jahša Allahe min ibadihi ulama Doista se Allaha boje od njegovih robova učeni. Kao što vidite, ovo je dokaz da se oni sa znanjem boje Allah. Znači ovo je jedan od šartova bogobojaznosti i nemoguće je da se čovjek boji Allaha bez znanja. Zašto? Jer znamo bez znanja da ne može ispravno robovat Allahu. Pa nije bogobojaznost zamišljena neka stvar u svojoj glavi, u tvom srcu, nego se bogobojaznost očituje kroz ispravnu sprovođenje Allahovih propisa, to jest ispravno sprovođenje naredbi i klonjenje zabrana, a kako ćeš ispravno izrašavati naredbe ako ne znaš? I kako ćeš se sačuvati zabrana ako ne znaš? Stoga uvidi da za je šart, znači, ili uslov za bogobojaznost znanja. Svakako da nije dovoljno samo naučiti. Imat znanje. Kao što mnogi misli. Nego je potreba i znanje se stiče da bi se primijenilo u praksu ono što se nauči. E, mnogi misle da su ulema ili učeni učenjaci kod Allaha za ođele oni koji imaju znanje, a ne postupaju po tom znanju. Međutim, takvi su se zavarali, pa ćemo sada navesti jedan primjer, a vi uzmite pouku, jer Allah za ođele između ostalog je objavio Kur'an da bi vjernici pouku uzeli i kao milost vjernicima. Uzvišen Allah kaže u suri Jum'a na 253. strani Mushafa u petom ajetu مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا primjer onih koji su bili znači ili kako je Korkut preveo oni, oni kojima je naređeno da prema Tauratu postupaju, pa ne postupaju, slično su magarcu koji knjige nosi. Taurat, znate da je to knjiga od Allaha Azzawajalla koju mi muslimani potvrđujemo i koja je bila objavljena Musa a.s. ben Israim. Bitno je da to znamo, da je to znači Allahova knjiga. Pa, Kur'an, i Zebur, Inđil su Allahove knjige. Pa ovo također možemo shvatiti pošto e, Teurat Allahova knjiga i Kur'an Allahova knjiga, između toga nema razlike, znači po vrijednosti, jer su oboje Allahove knjige. Pa toga znači ovaj ajet možemo shvatiti ovako, oni ili onima kojima je bilo naređeno da prema Kur'anu postupaju, pa ne postupaju. Slični su magarsu koje knjige nosi. Znači oni koji znaju, a ne radi po znanju su kod Allaha magarci, kao magarci koji knjige nosi. A nisu lama. Vidjeli smo malo prije, čuli smo ajet. Allah spominje da se od njegovih robova boje učeni. Znači da je da bi kod Allaha bio učen i učenjak moraš biti bogobojazan, a bogobojaznost je kao što smo već pomenuli izvršavanje naređenog konjine zabranje nog. Tu opet pogledajte povlači djel. Stoga znači znanje nam služi kao sredstvo samo, a nije cilj znanje nije krajni cilj, nego sredstvo do, do cilja. Cilj je Allahovo zadovoljstvo, a do njegovog zadovoljstva se ne dolazi osim putem djela. A djela se ne mogu praviti os, ispravno djela, a ne mogu biti osim putem znanja. Stoga mislim da je ovo dovoljno za oni koji su razumom obdavljeni. E, sada kada smo ukazali na vrijednost i obaveznost sticanja znanja, potrebno je ukazati ili podučiti se kako je od koga da se uzima znanje na koji način. Što je jedna od e, glavnih večerašnjih tema ili što je glavnina ove teme da se izrazim malo bolje. svakako znači da prvo da napomenemo ko ima pravo govoriti o ovoj vjeri. Ko je ovu vjeru propisao? Znači, uzvišen je Allah Azza wa azzavodjele, objavio ovu vjeru svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Stoga znači, nema niko pravo da govori o ovoj vjeri osim Allah azzavodjele i njegov poslanik. Ovo je znači temelj i osnovan i s ovim ćemo krenuti. Svi ostali koji govore o ovoj vjeri moraju govoriti na temelju riječi Allaha Azza wa Jalla i njegovog poslanika. Nažalost, danas Danas oni koji se pričat ćemo o njima, znači druge mimo muslimana, nećemo pričat. Odnosno pričat ćemo o ljudima koji sebe nazivaju muslimani, koji se deklarišu kao muslimani, a koji su neki od njih daleko od islama, neki su e, zalutali u jednu tačku, neki u drugu, tako dalje, tako dalje, uglavnom na pravom putu nisu, pa tumače ovu vjeru kako hoće, kako i prosjevi, znači, shodno kako, što bi rekla, mi vjetar puše. Znači, shodno duševnim i materijalnim potrebama. Pa onda daju fetve razne i nazivaju se kao učenjacima. Ono, ohalaju ono što Allah nije ohalalio i, o, i zabranjuju ono što Allah nije zabranio. I govore ovoj vjeri o svom nahođenju i na takav način odvode sebe, a i druge u zabudu a svaka zavuda kako poslanik sallallahu alejhi ve sallam rekao u vatri. Te mnogi danas e, koji se prepisuju sunnetu i slijedjenjem pravog puta zapadaju u taklid, to je slijepo slijedjenje učenjaka, daija, učenih ljudi, uopšteno ljudi, braće, sestara, uzimaju te tako znanje ali to nazivaju znanje. Ko god šta kaže, ima čovjek, ima bradova, ima nikava, ovo je šeh, ovo ono, poznat, autoritet. Šta god oni kaže, ovdje uzmaju bravo za gotovo, bez provjere, to je nakljepo. To je isto jedna od velikih posljedica i velikih problema za jednog vjernika. A što je uvoliko danas zastupljeno kod ovi koji se pripisuju e, sunnetu u pravom putu, a da ne pričam od ovih bude niži novotara i drugih tamo, to nećemo pričati kod njih to neprimjetno i kod njih je osnova da tamo muftija priča o vjeri i o Allahu i to se uzima i to je kao da je na uzu Allahi ta'ala kao da je to u Kur'anu kao da je to objava ili da je to riječ Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Stoga sam namjerno malo oko toga e, istako šta je zastupljeno od zabluda danas kako bi se sačuvali to je zabludu za lahu dozor. I stoga je moja prva početna tema u druženju skretanje pažnja e, kako naučiti učiti vjeru zabludu moramo naučiti učiti se ovdje način kako je toga. Pa svakako, evo kao što sam već rekao, ova se vjera uzima direktno od Allaha azza wa jalla njegovog poslanika. Kako ćemo uzimati od Allaha? Naravno puta njegove knjige. Allah se javio svojim robovima, oglasio se putem svoje knjige. I posle poslanika, ali je da objasni knjigu. da objasni svojim govorom i da je objasni svojom praksom ljudima. Nije džaba posao poslanika. Sada kaže Allah Azza wa Jalla u suri u fatih na 514. stranici Mushafa 28. ajetu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا on je taj koji je poslao poslanika njegova والذي أرسل رسوله بالهدى سأكت ودين الحق إسران ويرون إستين إستين ليظهره على الدين كله da bi je uzdigo iznad svih vjera, a ovdje se misli normalno neispravni vjera koji ovi propovijedaju. وكفى بالله شهيدا الله dovoljan kao svjedok. Znači ovdje vidite da je Allah poslao poslanika da ljudima, znači sa uputom od Allaha, sa znanjem, da ljudima objasni kako se Allah obožava ispravno. i da ljudima objasni onima koji žele da budu vjerni jel, kako da se klone ono neispravnog obožavanja što su danas mnogi da fanati od Allaha se vjera uči od njegovog poslanika sallallahu alaihi normalno posle Allaha njegovog poslanika dolazi ashabi njegovi drugovi vjerni pratioci znači što bi mi rekli leđa ovog ummeta ili temelji koji su ponijeli i izgradili ovaj islam to je generacija prva koja je na kojoj se gradio islam koji su na čim su plaćima ponijeti ovi tereti vjeri i, i, i, i sredovom koga je se sačuvala ova vjera koju mi danas uživamo Allahom dozvolom i milošću. Dokaz zato su prije uzvišenog Allaha na 13. stranici Mushafa u suri Tauba 100. ajet وكاد الله عز وجل والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الله جزاد ولن prvim generacijama muslimana, muhadirima i ansarijama i svima onima koji mi slijede dobra djela će Ovdje znači imamo dokaz muhadiri i ansarije su ashab Allah poslanika alaih sallatu wasallam. Znači ovdje imamo dokaz da je dozvoljeno i obavezno uzeti nam uzeti učiti vjeru od ashaba Allah poslanika alaih sallatu wasallam. Koji? أواريك والذين تبعوهم ينكو يميسو يدي Znači, nama je Allah uslovio svoje zadovoljstvo slijedjenjem ashaba Allahog poslanika. I nigdje više nije spomenuto u Kur'anu e, kada je u pitanju slijedjenje i učenje ove vjere da je dozvoljeno od nekog da je dozvoljeno nekog slijediti mimo Allahovog poslanika ali se lepšu osvalam i ashaba nikog znači više nije dozvoljeno slijepo slijediti onda govorimo o slijepom slijedženju od sviju se drugih uzima i odbacuju znači vaga se kako se vaga znači kad ti neko kaže nešto neki propis ove vjere i nešto ovoj vjeri nemoj uzimati od njega kao da ti poslanik lično priča ili od ashaba nego provjeri je li to na prvo mjesto vjerodovostojno je li to e, pretežno danas ljudi govore ne navode izvore uopšte pa je stoga obaveza kad neko navodi nešto da se pita odakle si to naučio Pa znači, će taj obavezno da kaže, primjera radi, naučio sam, tuo sam, na primjer, gdje poslanik kaže tako ili kaže Allah tako tako. A ako kaže, ne znam, ja pričaj tam neđi po pijaci, šta ja znam, čuo ja, braća pričaju, nije dozvoljeno uči uzeti tako nešto. To je nesigurno i može čovjek da skrene u zabudu i može biti pitan ovo, dan, ovo pričam jer su danas mnogi zapali, kao sam već navio, slijepo slijedjenje da i ja učenjaka. Čak kada nešto tvrde, pozivaju se na njihove fetve. Znači, fetve, to je govor njihov. E, fetva je ištihad ili miš, znači mišljenje učenjaka ili učenog čovjeka njegovo lično mišljenje o datom propisu, koje on normalno je, ne temelji na nečem, taj učenjak, ili ko već izdaje fetve. Međutim, e, onom ko sluša, to jest e, onom talebu ilmu koji uči znanje i stiče znanje, nije obavezno, odnosno nije dozvoljeno prihvatiti tu fetvu dok ne provjeri prvo sa učenim kako je došlo do te fetve, putem čega i na čemu to temelji. Mnogi danas su i ovu pogrešno shvatili. Pa kažu, odnosno praktikuju, da pitaju učenog koji nije e, spomenuo izbore i dokaza na čemu temelji fetvu, pa šeh, koje dokaza tu? I tako u njom šeh iznese ono što ima, A on to nije svati uopšte, nek samo klimo, klimi glavom, aha, aha. Ko fula, to ne, ne slijedi slijepo pri toga koji je dokaz, a nije svatio to. Znači, ovo isto sve slijedjenje. Slijepo slijedjenje nije samo onda kada ti onaj ko te podučava navede ti dokaz, a dokaz smo rekli šta je samo. Dokaz je samo Allahov govor, govor njegova poslanika ili praksa njegova poslanika ali salatu wasalam i govor i praksa ashaba ridvanullahi alaihi Be, samo ovo ništa više nikako nije dokaz u vjeri govor učenjaka ili nekog učenog nikako kao njegov govor lično Allah azza wa jalla vezano za učenje u Kur'anu spominje vezano za učenje kako da se postavimo prema njima pa kaže u suri Al-Anbiya u 322. Na, na 322. stranici Mushafa u sedmom ajetu znači kaže Allah Azza wa Jalla Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamin. Znači, pitajte ahla zikri učeni in kuntum la ta'lamin ako ne znači. Pogledajte, braće i sestre, po vjeri, i dobro zastavite ovdje. Nigdje Allah Azza wa Jalla nije spomenuo u Kur'anu, znači izraz itiba'a, znači što znači slijedjenje, osim za poslanika alaihi salatu wa salam gdje kaže Allah Azza wa Jalla u suri Al-A'raf na 170. strani Mushafa u 158. ajetu malo poduži ajet uglavnom na kraju Allah Azza wa Jalla kaže وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ njega slijedite, to jest Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da biste bili upućeni na alekum tehtedun, da biste bili na pravom putu. Znači, e, ovo je dokaz za poslanika, ali je salatu wasalam, za Allah kaže, ovaj, spominje glagol istiba'a, vattabi'uhu, njega slijedite. I malo prije sam spomenuo, spomenuo znači, ajet e, u suri, Teube 100. ajet, 203. stranica, za ashabe, Ridvanullahi ta'ala alaihim, gdje kaže, وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ Samo za njiha samo za ashaba i poslanika Allah azza wa jalla spominje ovaj glagol u Kur'anu ittiba'a gdje je dobro nigdje nije a za ulemu znači za učeni pogledajte kako Allah rekao Es'al, znači pitajte, drugi glagol, pitajte, ne slijedite, pitajte. Pa ovo se sve uklapa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je rekao u svima poznatom hadisu učenici su verasatul enbija znači i nasljednici vjerovjesnika nasljednici oni braćo i sestre po vjeri ne nasleđuju vjerovjesništvo znači nepogrešivost nasleđuju znanje stoga učen ako je učen on prenosi samo znanje, to jest prenosi ono sa čime je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. To jest, znači, podučavaju nas onome čemu su podučili njiha prethodne generacije. Oni nisu učeni po, na pogrešivi, da im se pripisuje, kao vjerovijesnici, da im se pripisuje takav epitet. A tako ispadaju danas mnogi oni koji slijepo slijede učeni. Pa šetan s time i prelazi, prelazi im sa nasvesnom zamkom, kažu, pa na osnovu čega su oni, šta, e, na osnovu čega su oni došli do, do te ovaj, crkve, ili ono što oni govore, jel oni pričaju, kaže, na pamet ili, i oni kaže, poput ani sunet, ili valjda, su valjda, i oni to valjda kaže, onda, to nešto je naš, iz Kur'ana i hadisa ili kao slijepog slijedjenja. Nije provjerio. Nije provjerio on, niti ga je pitu, niti mu je šeh objasnio da je on shvatio. Nego je tako šeh rekao, to je halal, to je haram, tako to treba, halal šeh, to je, ima titul, on učenik tam studio. A neko ovako koji ko, ko, ne poznat, nije poznat uopšte, od njeg neće ništa da zna. Kaže, jesi učio djeh? Jesi, kaže, učije. Ti imaš tako diplomu, kaže. Ti si poznat, kiče. Koji je ali mi će upitan? Pa haula vora kuvata ila vila. Znači, takvi sredenici, odnosno takvi slijepi sredenici, ne uzimaju osim od poznatih daja i leme, ništa. A jete usto uzimaju, uzimaju slijepo. Znači, ovo, braći i sestre, povjeri, budite oprezni pa vam želim podučiti kako da učite u vjeru. A da se vratim da ovo još pojednostavim, znači Allah Azza wa Jalla kao što ste vidli nema nijednog dokaza gdje dozvoljava slijedjenje učenjaka, nego pitajte učeni. Da pitamo učeni na čemu je bio poslanik Ali sada wa Salam Ashab da nas obavijeti, ako su učeni, jel? Obavijesit će nas. Ako nas, da opravdaju tu titulu što nosi da su učeni, da su tanjaci, hajde, znači, mora opravdati. A mnogo sam vidio fetava, a i vi, od e, učenih i poznatih i učenjaka, a i daija, da svoje fetve e, izdaju bez spomenutog jednog hadisa jajeta. Znači, mnogo ima i mnogo fetava pak. To znači nije osobina ovaj, učenog učen čovjek mora da argumentuje mada ono ovaj, u tim fetvama nije neko tražio odnosno gledao sam pitanja da smo neko postavi pitanje kakav je propis mesha primjer radi toga toga i šeh mu odgovori ili je li dozvoljeno staviti lak na nokte i klane tako dalje šeh odgovori još nije ovo ono bez da spomeni dokaz znači samo kaže vjerovatno zato što ovaj nije tražio dokaze. Ali nije bitno hoće da kaže kako i učeni daju odgovore bez da navode dokaze, a ovi tako prihvataju. Braćke sestre, vjeri, budite oprezni od koga učite vjeru i na koji način. Da ne bi fatali se sutra za glavu. Ono što je glavno i najbitnije, kao sam spomenuo, da se uči vjera kogod nije bitno ko priča. Ko priča vjeri. Bitno je šta priča. I na čemu temelji to što priča. Kad neko ti dođe i počne pričat propis, Lako treba, ovo je halal, ovo je haram, Lako islam treba sad. Nije problem, neće moje šta ti priča. volam, gdje si učio, volam, su neki daje, šest kosti, ne, ne, ne, ne. Nije problem, sad ću samo Ako nije navod dokaz, pitat ćemo, eh, samo ti me reci na osnovu čega ti to preče, koji ti je dokaz sve. E, ako se počne gubit, pa da, dobro, znaš, onda, normalno. To je obaveza odbaciti. Ne smiješ se prihvatiti. A ako, znači, argumentuje sa dokazima, a dokazima reći šta je, Allah govor, govor poslanika, ali je sve to sam, prasa sahaba, znači to ćemo obaveza je usvojiti. Nije ono dozvoljeno je prihvat, obaveza je prihvatiti. Kad ti to rekao, znači kafir ako ti dođe sa dokazom od Allaha i poslanika, obaveza ti je prihvatiti, ne smiješ da A ako ti dođe najpoznatiji učeni šir sa nečim mimo, ovaj, znači bez dokaza za Allahove knjige, dokaza govor Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam haram je prihvat haram je prihvat ne smije se prihvat zašto? zato što je moguće da učenjak pogriješi u poznatom hadisu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam sahih hadisu da mustahid ovaj to mustahid je učenjak ako pogriješi ima nagradu A ako pogodi ima dvije nagrade. Pasta, ovo je dokaz da učenjak može pogriješiti. S ovim hadisom nas poslanih podučava, ali i sredstvo selam, da učenjak može pogriješiti. I opće poznato imamo knjige ovaj, na tu temu koje su pisane od resimo o, o greškama samog Ibn Temira, Rahimahullah, Šehul Islama i tako dalje. Svaki učenjak je griješio čak je po, uh, iz mezheba poznati imama i tako dalje dok čim samo je poslanici su znači vjerovjesnici pogrešili od njih sa uzima da se provjeri dok im svi ostali mora se provjerava da ne bi zapali u slijepo slijedjenje pa razine ili poluka jel da izvučemo na kraju večerašnjih predavanja jeste da je obaveza svakom vjerniku da stiče znanje, vjersko znanje na prvom mjestu, da nauči kako Allaha obožavati, zbog čega ga Allah istvorio, zbog čega postoji, kako bi se mogo i sačuvat kazne koju će Allah dat onima koji ga ne budu istavno obožavali i kako bi mogo da dobije tu obećanu nagradu Allaha Azza wa Jalla koje Allah obeće onima koji ga budu ispravno obožavali. Pa i na tom putu kad budu tražili za nje da prate šta i od koga uzimaju kao znanje. Jer je znanje samo ono što je rekao Allah njegovu poslanih sallallahu alaihi wa sallam i što su ashabi prenijeli, znači protumačili i prenijeli vjerno redvanullahi alaihim alaihim to je znanje. Sve ostalo mimo toga ne znanje. A mnogi danas okićeni filozofiju i svojim mišljenjima smatraju i zanose se da su učeni da imaju znanja, a u osnovi to je neznanje. Filozofija je šeitanska objava. U osnovi znači imamo dvije objave. Imamo Allahu objavu, imamo šeitansku objavu. A objava je znači Allahov govor, a objava je također i govor Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha azza wa jalla u suri Najm na 526. stranici Mushafa u trećem četvrtom ajetu. Kaže Allah azza wa jalla وَمَا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى Znači, on ne govori po hiru svome. Heva, znači po svom mišljenju, po svom hiru, po svom nahođenju. On, znači Muhammed a.s. ne govori po svom nekom mišljenju, nahođenju. In huwa illa vahju juha. To je samo objava koja mu se obznanje, jeli. Znači Allah je nazvao govor Allahovog poslanika, to jest hadis, vahjom, to jest objavom. O, znači imate dokaz da je objava Allahov govor, Kur'an i hadisi, to jest govor Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Sve mimo toga je govor, odnosno objava šeitana, la'itullahi alaihi. Normalno, ashabi koji su govorili, nisu govorili svoje glave, nego su prenosili ono što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam njih podučio. Stoga nećemo reći na sahabi da su jel govorili po svom nahođenju mišljenju, nego su vjerno prenijeli ono što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio. Pa, to je prilike ukratko što bi se moglo reći, mada se može ovom duže pričati detaljnije, ali onom ko traži iskreno pouku i ko traži iskreno znanje Allaho zadovoljstvo, ko ne slijedi strasti, ove će riječi inšala uz Allaho dozvoli biti dovoljne da se može orijentisati i pregrupisati, jel, ako je eventualno do sad bio na pogrešnom putu, da krene vizina Hitana od sad pravim putem po pitanju svatanje osnove početka ove vjere, evo, kako da uči i od koga i na koji način. Ono što je rekao večeras od istine, to je Allah azza wa jalla, a ono što sam pogriješio, to je odmene šeitana, molim Allah da oprosti imam i vama, da nam poveća korisno znanje koje će nam koristiti na dunjalku i na ahiretu, te da nam primi naše ibadete, da nas uvede u džennetu Firdaus da nas zaštiti od njegove kazne na ahiratu i posle nam ova Alhamdulillahi Rabbil Alamin